Leontos Basileia Leontis e Basileusen uchi thumodes ud e homos ud e biaios alla praios kai dikaios hos per anthropos epidetes autu basileias sunathroismos e geneto panton ton sdoion duna indicas kai labein pros allela ho lucos men probato pardalis de aigagro e de tigris cuon de lago o de efe pola e homen idein ten he tauten. hina tois biaiois foberata e utele fanosin hoti di caiosunes en polei uses kai di caios panton di casdonton kai hoi euteleis atarachos biusin